Evo ovaj za doktora Gara. Hadis govori o tome da svako ko rekne nešto o Kur'anu od sebe pogriješuje. Da li su ashabi govorili o Kur'anu nešto što nije rekao Boži Tanaj Sallam i kako se to tumači? Dakle, ovdje se mislila sallallahu wa sallam Muhammed Ono se prije čega kad se to kaže misli e, da pokaže bez dakle znanja a kad se kaže znanje, onda e, vi znate da su se riječ tumači Kur'an i Kerim, prvo Kur'an i Kerimom, ako ima neki ajet koji ga bliže pojašnjava, ako nema, onda se ide na sunet Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da se utvrdi da li on neki ajet objasnije ili ne. Recimo, ako gledate kur'anski ajet, to je možda bolje Hafiz mogao pojasniti, vidite samo da se govori kako je Allah naredio melecima se pokloni Ademu, svi se poklonili, illa iblis i logički kada citaš te ajete smatraš da je doista Iblis bio od porodce Meleka jer nema nikakvih drugi indikacija da je on nekakvega drugog međutim ako se uči Kur'an i Kerim kompletan pa se stalno uči i izučava i dođeš do sure Keh do 50. ajeta u kome se kaže o kjane mi nazimni sa sačaka an emri rabbi dio zina pa je pogriješio prema gospodaru svome emru svoje gospodara tako dakle, opet govori jasno eksplicite, otvoreno, sve bio džina. Prema tome, e, Kur'an daje odgovor već i ne treba posljedno dalje istraživati. Međutim, ako nema odgovora u Kur'an i Kerimu, onda se istražuje sunetu Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ako i to nekada nije, jer, jer to je nekada ostavljeno da ljudi neke stvari otkrivaju iz drugih elemenata, onda se ide dalje, onda se uzmu e, riječi govora sahaba i njihove predaje. I onda se prati to. I kad nema u njima, onda se ide od ulemi. Kad nigde ne nađemo, onda mi moramo na neki način traži izlaz. Ali ne da mi tražimo kao što je kod nas, koji god ajet, što kod nas tumači, ne vidjeli ste. Kod mene jedan huša bio u džematu, sam bil vas ili bio hođa, kaže on meni, onaj, ulazim, možda ste čuli za to, ja dolazim pre žami, on kaže ljudima, ljudi, proživljenja neće biti. Ljudima on govori, ja rekao, stafirullah, huša, svi se izgleda tu veliki gdje po kucu, šta to uradi čovjek, <laughs> ne igra, nego tebi odmah prvo Allahu svom gospodaru, da ti oprosti, ti izgledaš iz imana, ti si za nijeko proživljenje, to je jedan od temelja vjere, prema tome, odmah Allahu kaže, Wallahi, Efendi, a to sam ja u Kur'anu našao, Vela havle huca, šta radiš? Reku, molim te, donesi mi taj mutlač koga si čito i učio, donesi ga pa ćemo mi zajedno pročitati kada iz Akšama ti ja dolazim i donosim. Samo da skrati. I on dolazi odmah iz Akšama nosi onaj Musaf prijevod Kur'an i Kerima od Kaušovića Panđe. I sura je Nahl. A on ljudima objašnjava o suri Nahl. Rekao, Husa, to nije Nahl sura. Kada je, jes, Nahl. On Nahl, njega Nahl. I donese ti moj Husa Dematlija, redovni Dematlija u mene u džani i donese taj Musaf, odnosno prijevod. I ja onda čitam prijevod, kao piše ajet, jedan od tih ajeta hafizi svjetni na arabskom jeziku, kaže nevjerniki govori i dvotečka i navodni zna. Proživljenja neće biti. Onda uspješni zapor navodni znati, pa onda Allah dalje nastavlja naprati Allahovo obećanje i ispreto. Znači, suprotno tome, bit će proživljenja, Ali hud se on hud na slogove čita, ne, nije, nije, ti govore. I dok je on prostor za slogo, on zaboravio, on ne vidim ti govore. I prođe, ne, ne, ne, ne, On je samo to zapamtio. I on ljudima, onaj, dakle, problem je u tome što se ne može tako to masvjera, ne može se ajet prekidat, ne može se pola ajeta uzmat kao onaj Meša Selmović u romanu, Dervi Svrt, onaj svi su u gubitku i tri tačke stavi. Ne može, jer nije to Allahova poruka. Allah je poruka da svi ljudi na gubitku illa lezina amenu amenu salihati vatova se ubil hak vatova se ubil dakle moraš ovo zanijeti jer nemoj tu stati tu je onaj lan vidjeli ste i nemaš pravo stati moraš onaj misl završiti i nema pravo čovjek tu da stane i završi kao što kad mi rekli ne uzubila Allah ilaha nema Boga nema Boga ako ne nastaviš illa Allah tek potvrđuje to naprijed Ono to nema pravo prekida. Jer tako i ovdje, kad čovjek čita ajet, to je od računa, dakle, a da ne govorimo onaj da mora da svaki ajet rasti pojašnjenih kod oni koji su već više saznali. Pa tek onda govoriti. U drugom adice kada je kad pogodio, ti si pogriješio. Šta misli da ti pogriješiš? Zato broj na islamsku lema kaže da je bida činiti opasniji grije od velikog grije. Od velikog grije. Zbog čega? Jer zato svaki musliman zna da je alkohol haram. Svaki musliman na dunjavku zna. Al kad ti njemu nešto potvori šal se podnulu se on ne zna da se ozbilja vjera na kraju on misli da je vjera, a to u stvar neki tvoj adet ili neka tvoja fikcija. I on to onda povjeri i to ode. Njegov sin nastavi, njegova kjerka. A oni ne znaju uopšte da to nije vjera. To je problem. I to je veći gri. Zbog toga je veći gri. A nije to nešto što je veći možda od alkohola. Ali kad pogledaš na posljedice, veći je gri. Hajde ti sad ispravi kod nas da ovo nije islam, da ovo je. Kako da ga ispraviš? Kako? Zato što je predstavljeno vremeno i si misliš da je to tako. Međutim, brojne stvari nisu kao što kaže, ja nisam slučenjak, živimo u islamu, klanjamo u stvari, mnoge stvari u džahlije su živimo. A nisu ni svjesni. I zbog toga treba voditi računa, dakle da u islam se ne ubrizga ono što nije bilo u životnoj praksi, prvi muslimana, a oni nisu od sebe tumačili Kur'an, nego ono što tumačili, tumačili su prvo na temelju poslanikovi, ali i salam hadisa, na temelju sami ajeta, a onda su oni na temelju učenja, jer su oni živjeli sa salamom, najbolje razumijeli njegov govor i razumijeli situaciju koju su bili, mogli nešto reći od sebe, a što su rekli od sebe, to opet pojašnjava samo Kur'an i sunnet. Prema tome, kad to imamo, onda možemo još nešto dodati. Da ne bude kao brojni ljudi, nažalost, koji danas drže dresove po Dunjaluku, pa čak i kod nas, on kaže ja mislim, ja smatram, ja držim znači u to vrijeme on misli on smatra, on drži i na kraju sina po sata govori, govori, govori, govori i na kraju jedan na jedan nese kao što kaže Allah u Kur'anu I ko bila Allah njemu samo mogu udari na ono što on govorio. I treba Allah da potvrdi njegov, a ne da on kaže Allah, poslanik ali islam, i on da to mi ko Allah i rodovi, nadamo se da isto ono što mislimo da je, da je to to. E onda ti se sa svojim onaj isticanjem ajeta i hadisa ti se malo digneš. Ovako mi hoćemo da smo iznad, evo gledajte, u brojnim predavanjima tu se brojne vajde, sve ja mislim, ja držim, ja smatram, ja ovako, ja onako. Pa šta onda Allah govori, nego poslanika li se. Dakle, prvo se to ističe i onda na kraju samo kad nemamo drugi element, a mi možemo reći, to bi moglo biti u ovom vremenu ovako. Ali na temelju ovoga. Allahu Allah.